Hadirin rahmatullah, Zikun monggo kita midhangetaken sarangan majlis ilmi pengawasan jamuroh malam Senin pon disinarengan kalian bangetan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing Masjid Jami Syafaatul Ummah Kersan dan Sopo Purwokerto Sukarjo. tempat panjenengan Bapak Ki Haji Abdul Karim Ahmad pengasuh pondok pesantren Al-Qur'ani Surakarta Waktu kalau turakan mangke kasuwun ngat mungkasi di doa khutmil majlis. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa ma ja'alna ar-ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas al ayah sadaqallahul azim panjenenganipun para hadirin wal hadirat rahimakumullah para bapak-bapak lan para ibu-ibu ingkang tansah kula hormati khususipun para alim ulama para kiai para pini sepuh saha para sesepuh ingkang seestu kula taati menapa ingkang sampun dados dawuh-dawuhipun khususipun malih dumateng panjenenganipun bapak-bapak musbika kecamatan Pulau Karto khususipun bapak Ya, lo kulon apa? Oh, puluh. Polokarto. Bapak-bapak Muspika Kecamatan Polokarto ingkang seestu kula taati ingkang tansah kula takzimi panjenenganipun Bapak Lurah sak perangkatipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged makempal silaturahim dalam rangka mahabbah ningalaken raos remen kula lan panjenengan sedaya dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ngatah-ngatahaken maha selawat dhateng panjenenganipun mugi-mugi sedaya waosan-waosan kula lan panjenengan sedaya wausan ayat-ayat Al-Quran, wausan dikir lan tahlil, wausan sholawat, Kala wau sa'estu katampi wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dados wasilah temurunipun rahmatipun Allah sedaya penyuwunan-penyuwunan kula lan panjenengan sedaya inggal pinaringan ijabah saking Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten ing dalu menika kula ingkang kedahuan matur supados ngaturaken sekedhik perkawis-perkawis ingkang wonten gegayutanipun kalian dalu menika. Yah menika ningalaken mahabbah kita dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piantun menawi sampun remen kalian setunggalipun piantun Ingih peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tiang kolowau mestinipun kita ungkit sejarahipun. Salah satu peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingih menikah peristiwa Isra lan Mi'rajipun. Sampun kadah keterangan-keterangan ingkang nyebataken kados pundi kisahipun Isra lan Mi'raj. Setunggalipun peristiwa ingkang sangat-sangat menakjubkan. Dalam Al-Qur'anul Karim kata peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan yang keluar dari pribadi seorang rasul. Kados dene Nabi Ibrahim dipun obong mboten napa-napa. Nabi Musa saged ngoncalaken tekanipun dados kula. Lajeng Nabi Isa saged nambani piantun ingkang sakit hanya dengan usapan tangannya beliau. Lan sanes-sanesipun bahkan wonten ing Al-Qur'anul Karim ugi dipun kisahaken sesuatu yang sangat menakjubkan yang keluar bukan dari seorang rasul bukan seorang nabi namun tiang engkang taat datang Allah ingin menikah ashabul kahfi dipun paringi saged tilem 300 tahun menawi zaman sakniki enten piyantun saged tilem 300 tahun niku insyaallah masuk Solo Pos ya halaman pertama mungkin. Tiang ingkang pun Ashabul Kahfi golongan pemuda-pemuda yang menyisihkan yang menyingkirkan diri dari pergaulan-pergaulan yang boten ngermenaken nuju datang satu tempat ingkang nyepi mlebet datang gua. Wonten ing mriku tilem dangunipun 300 tahun. Begitu nglilir ngeten menika nggih wajahipun tetep wajah enom. Mboten berarti turu 300 tahun nglilir terus uwanen niku mboten. Wajahipun nggih wajah kesih nom-noman ngeten menika. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang sangat luar biasa. Anggeni pun taat datang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga dikisahkan dalam Al-Quran. Namun, sedoyo kisah-kisah sing menakjubkan kalau wau seakan-akan sirna dengan adanya peristiwa Isra lan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amargi menapa? peristiwa Isra lan Mi'raj menika dipun milahi kanthi kata-kata subhanalladzi asra bi abdihi kata-kata maha suci Allah ini sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan dalam waktu yang relatif singkat ya. Lailan, Lailan niku Ba'dul qalil minal laili. Sebagian kecil dari waktu malam. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj buatan semalam suntuk buatan. Sebagian dalu tok kemawon. Ya menika maringi pelajaran dumateng kula lan panjenengan sedaya menapa peristiwa Isra lan Mi'raj menika wah kathah sanget. Nggih. Menawi sebab-sebabipun Kanjeng Nabi dipun paringi Isra lan Mi'raj menika rak Di saat itu kanjeng Nabi nembe napa nggih istilahipun jaman sakniki niku galau. Galau niku napa galau niku? Nembe sedih. Nggih. Sebab napa kok sedih? Sebab dipuntilar tilar kalian garwa kinasih Siti Khadijatul Kubra kalian paman Abu Thalib. Lagi susah kanjeng Nabi. Sehingga dakwah dakwahipun Kanjeng Nabi kurang rada ngelokro. Sebab kenapa ditinggal orang yang sangat luar biasa. Siti Khadijatul Kubro, garwa Kinaseh. yang selalu mendampingi Rasulullah, memberikan spirit, memberikan bantuan dana. Niki dakwah Dakwahipun Kanjeng Nabi kaya-kaya dana ini berkurang. Wong sumber dana ini pun sedo dakwah niku tanpa dana, mungkin akhirnya pun pengajiannya isinya pun yo ya, ya dana ya dana. nggak nyanyian ya dana ya dana nih ora enten to. Niku sambat dana. Demikian juga Siti Khotijah niki apapun yang dibutuhkan oleh Rasulullah niki langsung dipun cukupi kalian Siti Khotijah menikah. Lah menika sedo kanthi Nabi susah. Lah sekedar pamanipun paman Abu Thalib niki dipun dipun kisahaken teng napa nika 8 tahun usia Mer, eh, Pak eh, apa nika? Eh, itulah kisah sang rasul yang penuh suka dan duka niko. suara kula jane empuk. Sing atos iki mike iki lho. Siapa suka nabi tepuk tangan? Kok sitik men sing tepuk? Siapa suka nabi tepuk tangan? Siapa suka Rasulullah tepuk tangan? Siapa suka Nabi dan suka Rasulullah, mari kita lakukan tepuk tangan. Berarti orang galau iki. Wong wong wong seneng iki keplok Saat ini kan oke wong sing galau-galau niku gue kathah kata nggih. Sing ora jadi, dadi <laughs> Nggih Pak Kawan nggih. Sing ora dadi jadi. iki galau. yang menawi kula nggih sing dadi ya aja kemaki sing ora dadi nrimo pandum nggih ora dadi ora apa-apa nggih sing ora dadi ora ora apa-apa nama anda itu sudah terukir dengan tinta emas di partai anda ini kurang lumayan walaupun ora dadi Ora dadi ora apa perjuangan masih jauh kok. Ora dadi sok mben nyalek kene, ora dadi sok mben terus. Pengalaman Dul Karim pengalaman. Termasuk caleg sing ora dadi iki Dul Karim iki. Ben bengi itu junam 200 pak. Bare sing nyoblos mau wong telu ya terus. Lah apa? Engko sing dadi yo aja kemaki. Sing dadi ki yo ngetokno kaya dene wektu nyalonke dhisik. Hmm, saiki calon-calon iku pintere kok wektu nyalon ketok. Wah, ya nyalonke niku wah pintere ora umum. caleg cagup cawali cabuk capres iki pinter-pinter kabeh iki dadi mekoki <laughs> kejaba Jokowi <laughs> boten boten boten yen Jokowi iki nyalonke iki mekoki zaman nyalonke iki mekoki tenan wong plonga, plongo, plonga, plongo, ngoten niku. Yang wis jadi, wah, kabeh diayahi kabeh ketok pinter. Lho ngono kuwi wae pilih nyalen wektu nyalon mekoki dadi pinter daripada nyalon pinter dadi mekoki. pun pun sah diram terus oke rasa di terus panjenengan sedoyo menikah monggo lah monggo monggo. Yeah. Kanjeng Nabi waktu itu galau. Sebab ditinggal kalian. Istri yang tercinta Pontilar kalian paman Abu Thalib. Lah Gusti Allah pirsa ngoten menika lajeng Gusti Allah ngendika, "Ayo Muhammad, kowe kok susah. Dakwahmu durung rampung, umat menunggu kamu." Kowe aja ngelokro. Ditinggal sang istri, ayo takjak piknik supaya nek wis semangat nek piknik piknik kanjeng nabi sing yang pun di minal masjid ilal masjid dari masjid ke masjid Ojo kau yang awak EDW wong galau dari rumah ke juru. Engkau mulih mumet neh. galau lagi. Dengan pelajaran Isra Mi'raj inilah nggih kula lan panjenengan sedaya kedah mengambil satu sikap, satu pelajaran. Yang namanya Isra Mi'raj adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari masjid ke masjid, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, Allah menjalankan, Allah yang memperjalankan Rasulullah. Bukan Rasulullah berjalan sendiri. Tapi Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan ini pun, kita sebagai orang tua, kemana kita akan menjalankan anak-anak kita? Anak-anak kita perlu diperjalankan. Kalau Allah memperjalankan hambanya Rasulullah dari masjid ke masjid, akhirnya naik ke Sidratul Muntaha, pulang ke masjid lagi. Setelah itu tidak ada peperangan yang di, yang kalah oleh Rasulullah. Setelah Isra Mi'raj itu peperangan terus diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya tambah setelah Rasulullah Isra Mi'raj. Oleh karena itu pertanyaan untuk kita mau dibawa kemana anak-anak kita? Akan diperjalankan dari mana kemana? Awai dewe sebagai wong tua, ya, Antak gawa nyang di anakku iki. Dari SD kemana? Dari SMP kemana? Dari SMA kemana? Dari kuliah kemana? Iki nembe usum ujian ta nggih? Mugi-mugi putra kula lan panjenengan sedaya njing-njing sing SD ujian kuwi diparingi lulus kabeh. Dipun paringi ana gampil anggenipun garap soal sehingga mangke soal-soal kalau sakit dipun jawab kalian para putra wayah kulolan panjenengan sedaya pun pikantuk nilai ingkang sae putra kita jadi anak yang berprestasi nggih pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lah yen wis ujian rampung arep digawa nyang ndi jurok apa parang tritis Dari masjid ke masjid atau dari rumah ke mana? Nah, menawi kula lan panjenengan sedaya kepengin sukses. Putra-putra kula lan panjenengan sedaya kepengin sukses. Sukses donya lan sukses akhiratipun. Marilah dari tempat ke, dari tempat yang baik menuju ke tempat yang baik. Ojo putus sekolahnya. Ojo nganti ke sakwise SD ke orang sekolah, ampun. Dari SMP ke orang orang neruske, ampun. Kejar itu cita-cita. Dari SMA ojo nganti rampung terus orang sekolah, golek kuliah dan seterusnya. Dari SD ke sanawiyah atau SMP monggo monggo sakerso kersa dengan. sing penting sekolah Nggih, ilmu agama karo ilmu umum ki ra dipisah-pisahke, padha pentinge. Menawi dipontang leti um, ilmu umum karo ilmu agama ki penting di, kuwi kaya dene silet karo bendu. Penting bundi silet karo bendu. Oh yo penting bendu lho, Dul. gedhe kok dul gedhe ya pancen bendho iki gedhe landhep ning nggih nyukur brengos ya rekoso ana wong kok metel napa napa nyukur godhek kok anggo petel ya iso ning wagu lah yen wektu nyukur brengos ngono ki mau petel delikna ora perlu ditokke sing ditokke silete cilik cekli landep nyenengke ini yang harap ngetok geruku aja nganggo silet telung abad orang rampung-rampung silete delik ke nganggo petera ngoten iku ilmu agama karo ilmu umum padha pentingipun ora iso dibedak-bedakke okay. Pramilo mangke sak sampunipun putra wayah kula lan panjenengan sedaya pikantuk pengumuman lulus cari dua ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Esra Mi'raj menikah hubungan kalau mau dipun ngendikakan Pak Camat kalau mau. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. menawi Isra Mi'rajipun pikantuk pin, perso pinten-pinten kejadian yang sangat menakjubkan weruh ana wong panjenengan Nabi perso ana wong melet diketoki dhewe kilate begitu diketok pulih malih Engkang kalau malam jumlah kula aturakan wonten ing arisalah. Namun menawi mekrot munggah kanjeng Nabi kala wau dipun waos dene Pak Kiai Maksum, summa usriya kalau wau Langit pertama kepetuk Nabi Adam. Langit kedua kepetuk Nabi ini dan itu Itu hubungannya pun datang Allah subhanahu wa ta'ala. Sak sampunipun sab itu kepetuk Nabi Ibrahim. Akhirnya pun datang Sidratul Muntaha. Wa furidu alaihi wa ala ummatihi. Khomsina solatan. Gusti Allah uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab kanji Nabi, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Malah enten dialog ingkang sangat menakjubkan. Gusti Allah pada saat itu takon karo kanjeng Nabi, al jannatu liman ya Muhammad. Suwarga ki nggone sapa Muhammad? Kanjeng Nabi jawab, laka ya Allah, kagungan panjenengan Gusti. Lah yen suwarga ki nggon aku, neraka ki nggone sapa Muhammad annar liman ya Muhammad neraka ku nggone sapa annar lakaya Allah neraka kagunganipun panjenengan Gusti dadi swarga neraka ki nggon aku inggih Gusti swarga kalian neraka kagunganipun panjenengan la yen swarga karo neraka ki sing duwe aku wa anta liman ya Muhammad kuwe sing duwe sapa Ana laka ya Allah menawi kula inggih ingkang kagungan panjenengan. Lah yen suwarga nggon aku neraka nggon aku kowe sing duwe aku. Ana liman ya Muhammad. Ingsun ki sing duwe sapa? Fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ra jawab sing duwe Gusti Allah sapa? Akhirnya pun apa sujud Kanjeng Nabi sujud. Wong tawadhu ditakon di iso sujud. orang siapa lagi, boten. Siapa lagi? Apalagi? Ngeten niku boten. <laughs> niku ge. Niku minggeso. Fasa jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kanjeng Nabi sujud. Begitu kancing Nabi sujud, Gusti Allah perso. Iki tak takoni ra iso jawab, ning kok tawadhu tata krama gelem nyelehke barang sing paling mulya diselehke nyang barang sing ino, ya kuwi bedhug. Dijawab kalian Gusti Allah, ana liman sallallahu alaika ya Muhammad. Ingsun iki sing duwe wong sing gelem maca selawat nyang sliramu ya Allah. Jadi orang-orang yang membaca salawat kepada Rasulullah adalah orang-orang yang memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali pada permasalahan sing jenenge wong Isra mikroti perjalanan. Awake dhewe arep mlaku nyang ndi? Arep nglakokke putra-putra wayah kula lan panjenengan sedaya teng pramila kedah kita jawab kula lan panjenengan sedaya kedah mlampah lan nglampahaken para putra wayah dhateng fitolabil ula dari tempat yang baik menuju ke tempat yang baik dari masjid ke masjid dari pondok pesantren ke pondok pesantren, dari madrasah ke madrasah, dari, dari sekolah ke sekolah terus tanpa pedot. Golek ngilmu ki ora ana wektune. Maksudipun apa? Ora ana terbatas. Sing jenenge golek ngilmu ki talabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Rumiyin sampun nate kula aturaken Piantun niku menaik sampun kerso melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain kades rawuh teng pengajiannya teniki pikantuk fadilah limo. Nomor siji tafar ruju hamil. Susah hilang. eh? Wong pengajian ngeten ya susah ilang to nggih. Wis sing teko ki ora rumangsa yen diutang oke. Fresh ketoke fresh banget. Wau mungkin yang omah putek judek ngelu. Ini sampai di sini seneng kabeh. Ya. Jadi wong kerep pengajian, wong teko pengajian, susah hilang. Anu niku Pak Dul Karim. Mengke yen mulih susah mulih ya pengajiannya. Terus pengajian terus. Engko bar pengajian kok susah ne? Ngajine. Mula para ulama kita, para kiai-kiai kita niku maringi wadah pengajian niku dengan berbagai nama. Ono yasinan, ono tahlilan, ono mujahadah, solawatan, zikiran, terus nopo zariyatan, nariahan, manakipan, procotan, oh, nopo <clears throat> mitoni, nopo seluk slupan ngono kok diarani bidnah ya ora apa-apa ngono mawon lagu kula nika lagu nrimo pandum nika wong yen wis muni iso muni ra apa-apa ku penak Salatullah Ala Tuhan salatullah ala yasin randuwe duwe <laughs> Randuwe omah orang duwe mobil orang duwe bojo oh penak to wong muni ra apa penak wis oh, penak penak pengajian sumo Rai suguang pengajian kudanan bokonge teles Oh, penak to. Wong diune-unekke barang ya muni ora apa Penak. Tahlilan bid'ah. yasinan bid'ah wiridan bid'ah manakiban bid'ah dibales kowe ora teko kowe anyel kowe nesu kowe gedeng sebab mana ya awake dhewe muni muni sah muni rapopo niku penak aku suwarga kowe neraka lagi pisan iki kiai di neraka neraka aku juloke ngono ya ora apa <laughs> sing penting ora apa Ya semoga lah kula lan panjenengan sedaya menika Nggih. Menawi kerso, kerso melangkahkan dari satu tempat ke tempat lain, saking dalam sowan kiai, saking dalam teng masjid, saking dalam teng pondok pesantren, saking dalam teng sekolah. Asal kita melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat yang baik, itu pasti susah hilang. Sebagaimana dalilnya apa kui? Dalilnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, munggah mulai datang Sidratul Muntaha, susah kanjeng Nabi ilang. Oh ternyata ditinggal Siti Khadijatul Kubro tidak seberapa. Ditinggal paman Abu Talib tidak seberapa. Kanjeng Nabi dipun pengetahuan-pengetahuan yang sangat luar biasa, melihat kenyataan-kenyataan, melihat kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Sebab wong yang gelem lunga, gelem melangkahkan dari satu tempat ke tempat yang lain itu tidak menjadi orang yang nopo nggih istilahipun kuper. Ku, kuper niku nopo Kurang pergaulan. Uang yang hidup di mong nang jero tempurung, kata dalam tempurung, kuwi cupet. sana mong donya ki mong sak bathok. Ning gelem kodok iki mau gelem metu saka tempurung, dunia luas. awak dhewe iki jangan merasa puas dengan ilmu yang ada di SD, Jangan puas dengan ilmu yang ada di SMP. Masih jutaan ilmu yang belum kita dapatkan. Lagi tekan pondok siji, wis nglokro. Rumah sawes puas, apa meneh? Lagi itu dalil sengkau tanggalan. Pesmani gampang ngalor ngidul nyalahke wong liya. Kuwi jenenge wong kuper. Ora gaul. Cupet pikirane. Nek yen awake dhewe dilokke wong ya ngono kuwi ora apa-apa. Wani nyalahke kiai, wani nyalahke ulama, ulama yang sudah berpuluh-puluh tahun dari pondok sini ke pondok yang lain. pengalaman sa Indonesia pondok wis dijajah kabeh kok dikalahke karo wong sing kaya kodhok nang jero bathok rasa nesu ora apa subhanallah tiang niku menawi sampun kanjeng nabi linuriyahu min ayatina Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Perjalanannya akan diberkahi oleh Allah. Uang sing mangkat sing omah nang pondok, perjalanannya diberkahi oleh Allah. Uang sing mangkat sing omah nang pengajian diberkahi karo Gusti Allah. Wong sing mangkat sengkong omah nang jamuro diberkahi karo Gusti Allah. Wong sing sengkong loman derek Habib Syah diberkahi karo Gusti Allah, di san napa diiyup-iyupi kalian napa pun malaikat. Engko yang perjalanan bakal diparingi linuriyahu min ayatina. Kowe yang gelem mangkat ngaji, tak kai ilmu sing akeh banget. Kowe ngerti donya, kahanan donya. Orang dadi wong sing kuper. Kurang pergaulan. Kerap jondel kagetan. Lho, awake dhewe iki dadi wong sing ayu hasyabat, Kun rajulan rijluhu fit turab wa himmatuhu fis suraya. Jadikanlah kamu sebagai seorang pemuda yang mana kakinya di atas bumi, tapi cita-citane nang dua bintang Suraya. Ojo puas dengan SD-mu, dengan jangan puas dengan SMP-mu. Jangan puas dengan SMA-mu, jangan puas dengan madrasahmu. Cari ilmu yang dalam. Cedai para alim ulama, cedai para kiai, tamat pesantren kene, golek pesantren kono terus tanpa pedot. Ora orang sing jenenge golek ilmu kok leren, orang. ana. Pak Dul Karim kula niku tesih pantes napa mboten umur kula 70 niki sinau niku tesih pantes mboten. Jabatan kula gampang. Lah kowe sih pantes dadi menungso ora? Selama masih pantas menjadi manusia, pantas untuk mencari ilmu. Yo ini tiri. masalahipun napa tabul ilmi ndelok donya kahanan ngeten iki tanpa didasari dengan ilmu awake dhewe ora iso apa-apa tenggelam nanti sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun Isra lan Mi'raj menika kedah kita pendet satu pelajaran kangge kula lan panjenengan sedaya kangge tiyang sepuh kula lan panjenengan sedaya Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo dipun ragati tenan. Para putra dipun arahaken aja nganti putus sekolah. Napa meneh zaman saniki pemerintah kelolaan panjenengan sedaya sekolah gratis pun pundi-pundi. Aja nganti putus sekolah yang nganti ora sekolah terus sampeyan arep apa? ilmu, niku larane ra tuwa, jan larang. Tur mengke regani pun ya luar biasa. Awake dhewe ngetokke 10 yuto. Nanti hasilnya ilmu itu jutaan. Ratusan juta. Kulo pun nate tele-tele. Kula niku diolehi kanca kula bar umroh. Diolehi napa pulpen. Pulpen apik nika. Sae nyenengke nulis empuk nika pun tek-tek mboten blober niku mboten. Dilalah dingke dolanan anak kula. Ora apa Terus pulpene rodok seret, tintane ora metu-metu nika. Ora apa-apa, ning gludrek. Lah kula niku gagas emane ta ya pulpen yo ngono apik-apike yo ngene. Lah ditak nulis pirang kertas ngono kok wis rusak. Wah, di dudu anakku tak ke lambe sumur. Lah wong sing ngrusake ya anakku dhewe iki piye mung tak eling-eling ngeten iki. Terus akhiripun kula dikandani kalian rentang kula dul yen polpen rusak nggo cedak Dedi Titer. Rumiyin Solo niku wonten gedung film pun Dedi Titer. Dedi Titer upe Titer adep-adepan. Bul Karim kok ngerti kerep mlebu. Gue sebelah menjadi dadi Titer ki ana servis pulpen. Lah kula mriku. Kula didurke Mas pulpen ku rusak. Mangsine metu ki angel ki piye didemok. Jikuke dirai cilik, anu tang cilik. Tik. Pun piro? 10.000. Mak, 10.000. Kuwi rekosane ya ngopo, Mak? 10.000. Lah aku ya ora gelem kok bayar 10.000. Mur mak aku 10.000. Mak tik kok 10.000. Tur cacute mung cilik ya ngono kok. Pulpene ora abot kok. 10.000 gelem nak gelem 500 yo 500. Kulo bayar 500 nesu. Aku moh mohin 500 dul, 10.000 aku mau kok 10.000 ngopo? Ngene dul, sing larang ki ora tike. Ah, golek ngilmu tik iki larang. Lho niki lho niki lho terus kula lan panjenengan sedaya niku mengke para putra wayah menawi diistiqomahaken sekolah saestu mangke menawi sampun lulus niku reganipun ngilmu jauharatun lati matalaha bagaikan mutiara yang tidak ternilai harganya pun. Pramila monggo. Nggih. Tagharraf anil autoni fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaid tafarruju hamin bakal susah ilangi kaya dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun kepareng Isra lan Mi'raj susahipun dipun icali dening Allah Subhanahu wa taala. Wekti sambu maisyah bakal masalah rezeki ampun khawatir lah kula lan panjenengan ampun khawatir masalah rezeki nggih yeah. insyaallah menawi kula lan panjenengan istiqomah golek ilmu mangke rezeki menika badhe dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsula yahtasib piyantun ingkang tansah nderek dawuhipun Gusti Allah menika mangke badhe dipun paringi jalan keluar pertama sumpek bakal diparingi padang lan menawi rejeki mangke badhe dipun paringi rejeki ingkang tanpa itungan badhe dipun paringi rejeki dening Allah ingkang luar biasa niku saku hikmah Isra lan Mi'raj sing nomor kalih hablum minallahi pun Gih menikah kulo ngemutaken datang badan kulo piyambak khususipun. Umumipun dumatang koro rawus doyo. Sak sampunipun kita esrok mikrok menikah monggolah salatipun kulo lan panjenengan doyo dipun esrok akan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh as-salatu mi'raju ummati. Salat kuwi mi'rate umatku. menawi kula lan panjenengan sedaya menika nindakaken salat niku kados kados rum kados dene mikrotipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pramila monggo salat kita kita upeni ampun ngantos salat kita menika gudang eh, sampun asring kula aturaken nggih wong Islam niku salate renor-renor nggih ana sing wis salah komplit yono kados awake dhewe niki rak subuh salat dhuwur salat ngasar salat maghrib salat misak salat niki awake dhewe ne yono sedulure awake dhewe kancane dhewe tanggane dhewe kandhane islam ning sok salat sok boten enten boten sok salat sok boten kadang-kadang salat, kadang-kadang boten niku enten. Enten melih wong Islam nang Indonesia niki ya kondone Islam ning ra salat blas. Enten apa mboten? Niki mawon sing dirembuk. Aja ngrembuk masalah duding iki ngene kena apa ora. Iki ngenteni linggis kemampul ora rampung-rampung. Lah wong ana wong padu kok ngrembuk duding ngene iki. jane sing bener ki Allahu Akbar ngene apa ngene apa ngene apa ngene ki ngono kok dirembuk sakarepmu Allahu Akbar ngene kena Allahu Akbar ngene kena Allahu Akbar ngene Allah Akbar ora sedekep apa-apa sing penting sing ra kena ki siji Allahu Akbar malangkrik yen salat Allahu Akbar malangkrik ini lagi masalah ora apa-apa wong salat Allahu Akbar malangkrik engko Gusti Allah malangkrik genteng mula Kanjeng Nabi ki sawijining wong sing ra tau malangkrik Yo ana wong ngrembug masalah salat iki sing bener ngene. Apa ngene? Apa ngene? Pingati padu. imam karo makmum juga masalah iki. <laughs> sadren sadren ini. Sing dine mbok iki wae lah sing wis salat. Sing sok salat sok ora, sing jelas ora salat. Sing salat mawon renung-renung. <laughs> Awak dewi ini sing wis salat ya rena-rena salat ini Kupung pengajian gani gitu Pak Camat ra perlu isin. Lo tak ketakon, ana awang Islam salat subuh jam itu? Enten apa mboten? Enten kok. Subuh jam itu, zuhur setengah papat. Lho ngono pisang pisan pindho ra apa tahun. jin nas ana nek wong sing salat Allahu Akbar wektune tepat gojek ana nek wong sing salat wektune tepat ora gojek sarunge bolong suwe bokonge ketok kula niku penate lho kula penate makmum Allahu Akbar kula makmum imam ruko imam ruko niku niku kukune ketok sarunge suwe ya Allah iki carane aku ngelingke piye iki apa tak loke sarunge bolong apa yang ngono kuwi aku dadi batal nek ora tak loke kono terus wong ya ngono kok tak telok tak ora tak elingke carane ngelingke piye apa tak jiwit <laughs> ini problem-problem wong salat ngeten iki kathah Mula menawi ngaji teng pondok pesantren ada ilmu fikih. Ngono ana wong sing ngarani ilmu fikih kira tenang. Zaman kanjeng Nabi ora ana ilmu fikih. Lah yen menghadapi yang ngono ki carane piye? Ruko bokonge ketok. Iki tak gemok. Tak usek-usek ngene iki. Apa tak bisiki sarungmu bolong apa oh, ngono? Teke wae, diteke wae. Ya ngono kok diteke. Imam lho, imam. tujuh no bokonge lah yen anune lah niki mungkin wudune wektune tepat ora gojek sarunge nyenengke cap gajah glosor wudune ngamur asal teles cebuk cebuk cebuk, cebuk. Orang nganggo hitungan wudhu. Keputren sing jenenge keputren itu sok kadang kala menawi dipun perhatikan. Wong wudhu niku rak Idza kumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ila bimakna ma'a. yang kowe wudhu, tangan loromu tekan sikut. Tekan sikut itu berarti saksi kute ora tekan sikut ning sikute tuwet di baso padahal pakaiane wong wedok niki yang dipletrek iki angel mula ana wong wedok yen kudu mung gajah dipletreke tekan kene tok sikute durung kena ora dibaso kuwi wudu yang ngene yo ora sah mula nang desa-desa niku yang sing sepuh-sepuh niku copot klambi sisan Lek tentang nggih, mbah-mbah niku yen wudu teng musala niku copot klambi sisan sing tuwa. Lah yen cah nom-nom yang nom aku ya tak delok. Mengapa para nenek-nenek semacam itu hanya kepingin gensah wudhu ki sah tenan? Banyak fenomena apa nggih problem-problem yang ada dalam sholat niku mawon sing dirembuk Wah, nomor salat saiki malah dong nganyel-nganyel ke. Wong salat tak golek sikile wong liya. Gaya, gaya, salah tak gaya, gaya. Golek sikilku digoleki nang dikro. Ya tak enggati no, ayo rene, rene. salah tak golek sikile wong. Piye model ngene saiki wis ora ana. Dhisik glosor, glosor. Salat ngeten iki pundake kudu nempel pundake wong liya. Aja nganti salat ki ana gange antarané siji karo siji sing rapat. Ya apikne aja terus digawe nganti otot-ototan. Kuwi dijawab Gus Dur yen salat wong siji karo sijine kok ana luwangan kuwi ana setane lho Gusti jawab ya malah penak setan kok gelem salat tak ngoten to sing sok salah sok boten sebabe napa dipadosi ayo dirembuk bareng satu meja Ana wong sing salat, ana sok ora, sok salat, sok ora. Subuh salat, subuh salat yang kecil. Awan ora sebab nyambut gawe. Sebab nyambut gawe ini apa? Bengkel mobil kebak oli. Kon salat hmm, kebak oli. Ya rolasan, rolasan. Ini rolasan dahar. Sing tambal ban, ya kebak supir becak ya sok kadang kala subuh mau salat dhuwit wis salat pegawai negeri ya ngono sing nang kantor-kantor ngono ki mau dul dul karep dalem Pak ya salat nang kantor kene tak jawab pimpinan kula tak jawab nyuwun ngapunten Pak kula yen dhuwur mengke omah Pak jamaah kali bojo kula wah bagus kula mantuk bojo kula Mas ayo salat aku wis nang kantor yen nyang kantor kondo nyang omah yen nyang omah kondo nyang kantor yen pisang pindu rapopo telung puluh tahun niku mawon sing dirembuk cah nom nom wah yen lungo karo wong salat melu salat ne yen kumpul karo ra salat ra salat sok kadang kala nyun ngapunten nyun ngapunten ahli pengajian ning ra salat <laughs> pengajian yang rakawan. Enten apa mboten? Kuwi setutan ning rakatokan. Mburu cengkelangan. Ya pati yo mudeng yo kaya wong setagenan kok ora jaritan. Lah saya yang dilani. So Niki sok salah sok mboten. Niki sampun asring kula aturaken. Khusus ibu-ibu. <laughs> Yen dandan manten niku ajeng jagong manten. Jam 7 bengi jagong. Jam 5 pun pakpung. Pakpung niku napa? Siram pun siram terus terus dandan ngeten niku ya Allah kaya ganas pati liwat. wabuang ijo ngantos pun pun kula weruh ngoten niku sebab bojo kula nggih ngoten niku yen diandani kaya-kaya ya ya wis tau ora kebenaran kaca dipecah dandan teng salon 15000 tengah-tengah dandan masjid azan الله أكبر الله akbar Niki sing dandan-dandan niku kula tak nyuwun pirsa. Wudu boten. Wudu boten. Eman-eman akhirnya mengambil sikap ah, sekali-sekali rasalat. Niku sing jagong napa meleh mantene. Buri jawab, tayamum gus. Apa ana kok tayamum sebab jandan? Mboten nenten niku pekeh meneh. Dan ini monggo kanthi perintah peringatan Isra lan Mi'raj iki kula ni sing paling reget kula niku. Salat kula sing paling keten niki. Monggo saling ingat mengingatkan. Ayo sing wis salat monggo dipun polke kesainanipun salat. Sing sok kadang kala salat, salah, kadang boten, monggo pupung masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan salat. Sing durung, sing durung tahu belas, ora ketang pisan. Penak to niku? Penak. Jengin-jengin dintene napa? Senin, sesok subuh to. Ora apa-apa. Engko Selasa tambahi subuh karo dhuwur. Engko rebo subuh zuhur ngasar. Kemis subuh zuhur ngasar maghrib. Jumat subuh zuhur maghrib ngasar maghrib misak setu sedo. Khusnul khotimah. niku jajan Allah oh, salat kok salat niku penak kok penak jajan Allah oh, menai sampun krono sampun purun jajal raketang pisan niku mengketuman ojo nganti ora salat emang emang Gusti Allah lho kaya ana wong kaya ana wong ora salat kaya Gusti Allah gemujeng In ana wong Gusti Allah pirsa rasa rasane Gusti Allah ngendikane napa? Yunyekni. <laughs> Kowe tak timbali ra kowe. Nah niki monggolah dengan peristiwa Isra lang Mi'raj menika monggolah hablum minallah kita, hubungan kita datang Allah dipun tingkataken inggih menika kanthi nindakaken ibadah sholat. Ampun ngantos nilar salat kula lan panjenengan sedaya ampun. dalam suasana situasi kondisi ingkang kados pun dikemawon eman-eman masalah salat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika wonten ing al-barzanji kemawon dipun ngendikaaken yutilus shalah wa khutobal jumu'iyah kanjeng Nabi niku yang pun salat Masya Allah panjang dangu salatipun ya yeah. boten cepet-cepet niku boten ya Terus insya Allah menawi kula lan panjenengan sedaya kersa sholat, Allahu Akbar terus niku hablu minallah, Hablu minannasipun Sholat niku lah ditutup dengan habluminan minanas. Assalamualaikum warahmatullahi. Kok dadak kon noleh? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. pun napa to? Kue nyinyu otonggo. Maksudipun assalamualaikum niku yang ditembung jawe kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wis mada. Assalamualaikum warahmatullah wis bayar SPP. Niku yang sedina sewengi ping lima karo wong penak. Assalamualaikum warahmatullah wis madang. Durung bariki nyang aku madang. Ya, mung rekoso niki ngene. Assalamualaikum warahmatullah. Wis madang dulu podo. <laughs> Akhirnya yo kabeh yo alhamdulillah ngaten. Tiang niku yen pun salat hablum minallah terus bariku hablum minannas sampun sae. Tuban kuwi salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ki salaman ya dibitnahke. Salaman dibitnahke. Aku ditakoni, "Dul, apa badhe salat salaman iki kenapa? ora?" Kena wae. Badhe salat salaman ora kena, wong badhe salat ngentute kena. Kena apa ora badhe salat ngentut? Kena, banter sak karepmu sak karepmu. Wah, dunia ora apa-apa. ora apa-apa salate sah wong bar ana wong sedar salat salaman kok ora kena iku dalile apa lha apa ana dalile dul ana dul badhe salat so salaman dikena kena ora kena ana dalile apa ora ana endi ra ngerti kok oh, enak Aja takon aku, takon tak kiaiku. Mau aku ki mengikuti tiang mengikuti ni ora penak. Kados dene imam karo makmum, makmum niku penak. Imame khusyuk, makmum makmume ora khusyuk, hitung khusyuk. Makmum Makmume khusyuk, imam imame ora khusyuk, ya hitung khusyuk. Imam karo makmum ora khusyuk, oh hitung khusyuk padha-padha jamaah niku teng mriku niku fadilahipun. Pun monggo lah kula lan panjenengan sedaya dalam rangka Isra Mikraj niki kula ngemutaken dhateng badan kita piyambak-piyambak monggo ibadah salat dipun tingkataken. Menawi saged sing penting ampun ngantos gebrojol wektunipun. Tur menawi saged jamaah, menawi saged teng masjid niku sampun asring kula aturaken. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun paringi ketiatan dening Allah Subhanahu wa taala. Para putra wayah kula lan panjenengan sedaya dipun dadosaken putra ingkang soleh lan salihah pikantuk ilmu ingkang manfaat maslahah dunya lan akhiratipun. Kula lan panjenengan sedaya pinaringan panjang yuswa fi taatillah, pinaringan rezeki ingkang halal ingkang mubarokah, pinaringan keturunan ingkang salih lan salihah. khususipun para putra wayah kita ingkang mijing-injing ujian mugi-mugi pinaringan nilai ingkang sae mbok menawi wonten ingkang nembe nandang gerah mugi-mugi enggal pinaringan sehat wal afiat mbok menawi wonten ingkang nembe nandang pepeteng mugi-mugi enggal pinaringan pepadang saking Allah Subhanahu wa taala para tokoh-tokoh kula lan panjenengan sedaya para Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, bapak-bapak muspika, sak perangkatipun, bapak bupati, sak bawahanipun, mugi-mugi dipun paringono kegiatan lahir lan batin, sehingga sakit ngayomi dumateng pulau lan panjina sedoyo.